أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Tako mi potanko izlažemo dokaze i da bi očevidan bio put kojim idu griješnici. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين Reci, meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate. Reci, ja se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravome putu bio. Ili da prednost bilo kojem zakonu. Komunističkom, demokratskom, ne znam nija, socijalističkom, bilo kojem zakonu, rimskom, papskom, francuskom, bilo kojem zakonu dadne prednost nad Allahovim zakonom, učinio je kufr. أهوى والإسلام والقرآن وتوشد أحلى الألحان جدال أهوى أرضي والإسلام والقرآن وتنشد أحلام الحاسم الجدال فأنا ثور وأنا حقل للأوطان وأنا فجر حل ضياء للأكوان وأنا فجر حل ضياء للأكوان Kažem, počeli su prošli već nekoliko e, puta rekao, ne samo prošli put i prije toga, da čitamo sabrane fetve iz dijela koje se zove al Mufiti, Akaidi, a ime Tevhid, korisna, dakle korisni sažetak u Akidi imama Tevhida, korisni sažetak koji je napisao Ebu Jusuf Minhat Ibn Hasan al-Sarraj. I već smo pročitali njegov uvod, pročitali smo skraćeno o samom Muhammedu, imamu Muhammedu, Ibn Ismailu, Ibn Ali, Nezriju, I počeli smo prošli put govoriti o osnovama, znači o fetvama koji govori o šta je to stvarnost, realnost Islama šta je suština islama, koji su njegovi šartovi, koji su islamski šartovi za prihvatanje islama. Koji su šartovi za prihvatanje islama. Pa je prvo poglavlje koje smo pročitali bilo poglavlje koje govori o suštini islama koja razdvaja muslimane od kafira. Suština islama šta je to razlika između mu'mina i muvahida od mušrika i kafira. Pa smo pročitali više fetvi. U suštini sve te fetve svode se na ono što se može sažeti u jednoj od tih fetvi gdje kaže šejh Mohamed ibn Ismail rahmetullahi alaih osnova Islama i njegov temelj su dvije stvari. Prvo, naređenje ibadata Allahu subhanahu wa ta'ala jedinu prijateljstvo na osnovu tog ibadeta i smatranje nevjernikom onoga ko ostavi taj ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibadet, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je jedna stvar. Drugi temelj ove vjere je upozorenje na širk, odraćanje od širka u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala neprijateljstvo prema onima koji čine širk i smatranje nevjernicima onih koji čine širk. Dakle, smatranje vjernicima i uzmanje za prijatelj onih koji su na tevhidu i čine ibadet Allah subhanahu wa ta'ala i smatranje nevjernicima onih koji ostave tu pokornost i ibadet robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. S jedne strane. S druge strane, zabranjivanje širka, odnosno činjenja ibadeta još nekome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno zabrana i odraćanje od pokornosti bilo kome još mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili uz Allaha subhanahu wa ta'ala neprijateljstvo prema njima i smatranje nevjernicima onih koji čine širka Allaha subhanahu wa ta'ala. I to su dva taša, odnosno dva temelja, dvije osnove ove vjere. Zatim, šartovi za prihvatanje islama? Koji su šartovi za prihvatanje islama? Šartovi za prihvatanje islama vezani su za troje, jel tako? Za srce, za jezik i za za udove. to tako? I mora se ispuniti, znači, šehadet, čvrsta vjera za sve troje. Kako se tevhid, odnosno ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala ispoljava i šehadet ostvaruje kroz srce, preko jezika i kroz organe, znači udove, tako se kroz sve to može počiniti i kuf odnosno širk. Upravo se širk čini kroz te stvari. Srcem, jel tako, jezikom ili udovima. Jel tako? Ili udovima. Kako se tevhid ispoljava? Čvrsta vjera. Kroz srce, jezik i ono što radi naši ovaj udovi tako se isto kroz te tri stvari ispoljava i širk i kufr. I širk i kufr. Zato smo rekli, znači, prošli put da, da kad ovo shvatimo da, da ćemo vidjeti da ćemo vidjeti da čovjek može zapasti u širk i kufr, a da se tu uopšte na njemu svana ne vidi, jel tako? da ispunjava sve, da klanja, obavlja namaze, vanjske radnje, vanjske radnje, islamske šartove ispunjava, jel' tako? Govori jezikom, izgovara šehadet, ali u njegovom srcu bude trun sumnje, rekli smo šta, ako se u njegovom srcu pojavi trun sumnje, da li je ispravno ono što on radi? Da li je on baš na istini? Je tako? Ili možda nije baš sve istina to što on radi? Ili možda to ne treba sve tako, jel tako? Istog trenutka postoji murtid, jel tako? Šek, pojavi se sumnja. Ili posumnja da možda oni koji su na širku, da nisu možda oni, a, da nije ispravno možda ono što oni rade. Pojavi mu se tu sumnja, istog trenutka postaje murtedom, iako savana, Jel tako izgleda kao sasvim ispravan i izgleda da ispunjava sve, sve šartove za prihvatanje islama. I vidjet ćete da niko, zaista je ovo ibret, vidjet ćete, da niko na ovom svijetu nije sasvim obježen u ispravnost svog puta. Niko! od komunista, od demokrata, od socijalista, od filozofa, od kršćana, od židova, od hindusa, od bilo kakve pogane na Dunjalu koji bilo kakve sekte i nevjere, niko od njih, kad razgovaraš sa njima i kad uđeš dublje sa njima u razgovor, niko od njih nije ubijeđen u ispravnost svog puta. Nije sasvim ubijeđen u ispravnost svog puta. Zato sam rekao na početku, niko od ljudi nije ubjeđen u ispravnost svog puta posto, osim u vehida Osim onih koji su na tevhidu. Samo su oni sigurni i 100% ubijeđeni u ispravnost svog puta. Tu slad i tu draž ne, mogu oni imati. I to je ta slast imana. Mogu imati samo u vehidi. Samo oni koji zaista čvrsto vjeruju i Vlade čine samo Allahu subhanahu wa ta'ala i otara se od širka. Samo su oni čvrsto ubijeđeni u ispravnost svog puta. I vidjet ćete da je upravo najveći prigovor ostalih, kažu, vi mislite da ste samo vi u pravu. da ne date nimalo, nema nimalo fleksibilnosti. Daj da se nađemo negdje na sredini puta, da se dogovorimo, da napravimo kompromis. Jel tako? To kod svih može. I svi mogu napraviti kompromis. Samo muvehidi, eh, oni koji su na istini i čvrsto vjeruju Allaha, na račun tog tevhida nikakvog kompromisa ne pravi. Svatate, brate? Zašto? Zato što su čvrsto ubjeđeni ispravno svog puta. I ne treba i nema nikakve potrebe da je naginju ne lijevo ni desno. I nema nikakve potrebe da prave bilo kakvu trgovinu ili bilo kakvo udovoljavanje ili nagovaranje ili bilo kako kakav dogovor nemaju potrebe, nego ostaju na, tom putu. Inače, kad bi to uradili, više ne bi bili na tom putu. To bi automatski značilo skretanje ili naginjanje ili nagine Dakle, o ovome smo prošli put općinu govorili. I zadnje što smo ovdje pročitali je bila fetva koja je znači fetva stalne komisije za fetve na pitanje šta je to granica koja razdvaja između kufra i islama. I da li onaj koji izgovori šehadat i kaže ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu ena Muhammeda Rasulullah a zatim poslije tog izgovaranja, poslije tog svjedočenja, posvjedoči da je samo Allah, Bog zaslužuje samo on ibadet, samo je on božanstvo, jel tako? I svjedoči da je Muhammed sallallahu alaihi sallam poslanik, a poslije toga radi nešto što je suprotno tom svjedočenju da li ćemo ga ubrajati u muslimane? Jel tako? Izgovara šehadet, obavlja namaz, klanja namaz, možda daje zekat, jel tako? Možda obavlja mnoge islamske propise, međutim usto čini nešto što je sasvim suprotno ovom svjedočenju, ovom šehadetu. Šta ćemo sa njim? Kažu u odgovoru granica između kufra i islama je izgovor šehadeta uz sidk. Znači da iskreno izgovori šehadet. Ne da izgovori šehadet poigravajući se sa onim koji ga slušaju. Da iskreno, da zaista kad to kaže, iskreno to kaže. Zatim, voli hlas i da je iskren da to izgovara samo radi Allaha. Taj šehadet. Samo radi Allaha i da radi po onome što taj šehadet podrazumijeva. A šta taj šehadet podrazumijeva? Podrazumijeva sve ruknove islama, vađive islama, jel tako? Šta taj šehadet podrazumijeva? Ko ispuni ovo, on je musliman. molim Ako bude licemjeran i ne bude iskren kad izgovori taj šehadet, i ne izgovori ga samo Allaha radi, on nije musliman. Isto tako, ko izgovori ovaj šehadet, a zatim učini ono što je suprotno tom šehadetu, a to je širk, znači izgovori ovaj šehadet. A poslije tog šehadeta izgovori, iz, učini ono što je suprotno tom šehadetu, a to je širk. Učini širk u bilo čemu kao da zatraži pomoć od mrtvih u nekoj svojoj tegovi Ili da da prednost da da prednost zakonima koje su ljudi postavili nad zakonom Allaha subhanahu wa ta'ala ili se bude ismijavo sa Kur'anom ili sa bilo čim što je ustanovljeno sahih sunnetom od Rasula sallallahu alaihi wa sallam i smijala se sa bilo čim što je uspostavljeno Koranom ili sunnetom od ove vjere. On je kafir. Makar izgovarao šehadet i klanjao namaz i postio. Predsjednik komisije še Bimba Baz, rahmatullahi njegov zamjenik Abdur Razak Afifi i član komisije Abdullah Abdullah ibn Gurejam. Dakle, ovo je što sam posljednji put, znači prošli put, zadnje što smo pročitali, ponovo sam htio da pročitam da zastanemo na ovom. Dakle, ako čovjek izgovara šehadet, klanja i posti, međutim usto učini širk, bilo koji širk. Pa su ovdje nabrajane neke vrste tog širka. Neke vrste. Kao na primjer da vjeruje da treba ili da može neko u kaburu ili neki kaburovi ili neka turbeta ili neka mubarec mjesta da se na njih ode i tamo da se od tih mrtvih traži pomoć. Jel tako? Bilo da strahuje od njih ili se nada njima ili da prednost bilo kojem zakonu komunističkom, demokratskom, ne znam nija, socijalističkom, bilo kojem zakonu, rimskom, papskom, francuskom, bilo kojem zakonu dadne prednost nad Allahovim zakonom, učinio je kufr. Ili se ismijava sa Kur'anom i oni propisima koji su ustanovljeni Kur'anom. Ili se ismijava sunnetu ili propisima koji su ustanovljeni sunnetu kafiri. La ilaha illallah. Koliko je samo ljudi koji izlaze svako jutro i svako veće izvjere. Samo po ovom osnovu. Po osnovu ismijavanja sa Allahom vjerom. Koliko se ljudi ismijava, a klanjaju i poste. I možda su čak imami u mesčidima ili su muftije, a ismijavaju se sa propisima koji su sigurno ustanovljeni u sunnetu. Koliko je onih koji na, samo na ovaj vrlo raširen, vrlo raširen i proširen način iz, izlijeću izvjeri, da tako kažem. Izlijeću jutrom i večerom izvjeri. A to je zato što je vjera ova izgubila na svojoj cijeni i težini u njihovim srcima. Izgubila na svojoj snazi u njihovim srcima, pa onda provrlo na jeziku to ismijavanje i olako držanje do ovih propisa. Danas uz Allahu pomoć nastavljam, pozivam vas da uz Allahu pomoć napregnete svoj sluh, pozivam posebno žene da strpljivo slušaju i da uspostave disciplinu i da se okoriste da se okoriste, da šta nauče i da ne dozvole da njihov boravak u da bude dakle umjesto da izađu sa oproštenim grijesima i sa zaradom, dakle kakvom zaradom onim što će zaraditi kod Allaha i onim što će ponijeti u svojim srcima od znanja, umjesto toga da izađe sa tračom i givetom i sa grijecima. Pa suzdržite se, u ime Allaha se suzdržite i poslušajte. Danas čitamo svetve iz poglavlja o koji govori o tome o odricanju od mušrika, od širka i mušrika. Odricanje od širka i mušrika je uslov za ispravnost islama i prihvatanja islama po konsenzusu. Čijem? Svih znači učenjaka. Kod svih učenjaka. Sav omnes je složen da je uslov da tvoj islam bude isprav. i da ti tvoj islam bude primljen, uslov je šta? Da se odrekne širka i onih koji ga čine. Da se odrekne širka i mušrik. Pa ćemo čitati. Kaže Mohamed ibn Ismail ibn Ali rahmetullahi alaih La yasihu dinu l-islam illa bil bara'ati min haula nije ispravan islam osim sa odricanjem od ovih kojih od ta guta kojima se pokorava i kojima se čini ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok ih se ne odrekneš i dok ih ne budeš smatrao nevjericima. Dakle, dok ih ne učiniš tekfir. Dok ih ne proglasiš kafirima. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Pa ako učini kufr u taguta, a tagut je ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i zadovoljan je sa tim, i definicije taguta govorit ćemo posebno o tom. Dakle, kome se čini pokornost mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ko učini kufr u njega, a povjeri u Allaha, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, on je se uhvatio za najčvršću vezu. On je se uhvatio za čvrsto uže. Svatate, braće? Dakle, neće biti islam ispravan sve dok se ne odrekne širka i onih koji čine širk. I ne budeš ih smatrao mušricima. To je povezano s onim što smo malo prije govorili. Da u srcu malo posumnjaš, možda su i oni u pravu. A tijela oni a tijela onih koji nas svakodnevno kritikuju su prepuno ovakvih izjava. Kad nas kritikuju, kritikuju, samo jedan između njih kaže šuste možda su oni u pravu, a ovo što mi radimo ništa ne valja. A. Šta to znači? Da nisu ubijeđeni u ispravnost svog puta. A malo prije smo rekli da ne mogu niti. Da ubijeđenost u ispravnost svog puta, znači tu totalnu ubijeđenost i jepin imaju samo već. Svi ostali ostavljaju mogućnost da je to možda na kraju ima neki procenat, možda i nije. Baš sve tako. Dakle, ovo je <clears throat> da se prvo učini kufr u taguta, pa onda da se povjeruje u Allaha. Ako to učini, uhvatio se za najčvršću vezu. Jel tako? Uhvatio se za najčvršću vezu. Zato nas Allah subhanahu ta'ala poziva وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ Svi se Allahu užeta čvrsto drži. Pa se često taj ajet spominje. U smislu svi se Allahovog užeta čvrsto držite, hoće da kažu da trebamo biti svi zajedno. A ne shvataju da nećemo biti zajedno dok se ne uhvatimo Allahovog užeta. A Allahovo uže ne možeš se uhvatiti za njega dok ne pustiš sva ostala užeta. Moraš prvo pustiti Sva druga užeta za koja ste zgravio, jel tako? Kad njih pustiš, tek onda možeš uhvatiti za Allahovu užet. Jel tako? Jer imaš samo dvije ruke. Sa njima ne možeš držati stotinu užeta. Jel tako? E ako hoćeš da se uhvatiš za Allahovo uže, prvo moraš osloboditi ruke, da ti ostanu prazne, pa onda da se uhvatiš. Svaka to E, ako se uhvatio za uže demokratije. Uvatio se za uže socijalizma. Uvatio se za Titino uže. Uvatio se za uže, ne znam, Bušovo danas. Uvatio se za Europsku uže. Hoćeš u Europsku uniju. Hoćeš da se ne zamjeriš kafirima. Hoćeš da, da vjeruješ u da budeš odan principima demokratije Hoćeš da vjeruješ u europski ustav? Tvoje ruke su prepune. Za njih nema mjesta za, u njima nema mjesta za Allahovo uže. Gdje će stati? Napunio si ruke užadima raznim. Gdje će stati Allahovo uže? Nema gdje da stani. Zato ko zanevjeruje u sve ovo prije, a ostane da vjeruje, poslije toga vjeruje u Allaha, on je se uhvatio za pravo uže ko sva užad pusti, pa se onda uhvati za Allahovo uže, sve kad istem se je bilo oruveti luska. Za najčvršću vezu se zgradio, lenci same leha, koja se ne prekida. Dalje. Svi su se učenjaci, kaže Abdurrahman ibn Has, ibn Abdurrahman ibn Has. ja. Svi su se učenjaci složili. I prije i poslije od ashaba i tabiina i imama svih od ehlu sunneta da čovjek nije musliman sve dok se ne očisti od velikog širka i dok se ne odrekne od širka i od onoga koji čini širk i dok ih ne bude mrzio i dok im ne bude neprijatelj bio prema svojoj mogućnosti. Pazite ovo. morate se dobro zapamtiti. I dok im ne bude neprijatelj bio prema svojoj mogućnosti. I dok ne bude sva dijela iskreno samo radi Allaha činio. Kao što stoji u od Muaza koji se nalazi u dva sahiha. Znači i u Buharinom sahihu i u Muslimovom sahihu. Gdje stoji između ostalog fa inna haku Allahi ala Zaista je pravo Allaha prema njegovim robovima šta? En ja'buduhu vela yushriku bihi šeja. Da mu čine ibadet i da mu ne čine širk. Šta je pravo Allaha prema robovima? Da mu budu pokorni i da mu ne čine širk. Da mu čine ibadet i da mu ne čine širk. Dalje. Kaže njegov sin Abdul Latif ibn Rahman ibn Hasan, isto učenjak, rahmetullahi aleyh in asval islami wa qaidetuhu hije dakle da ne čitamo nego govorimo, da kažemo ovako osnova islama i njegov temelj je ibadatullahi wahdahu la sharika da se samo Allahu ibadet čini i da mu se ne čini širk i da se samo znači njemu teži i od njega traži i da tevhid, dakle vjerovanje da je Allah gospodar, da on raspolaže, da je on stvoritelj, obskrbitelj, tako dalje, nije dovoljno da bi čovjek bio sretan i uspješan, spašen. Dakle, da bi bio musliman. I nije čovjek musliman sve dok uz ovo vjerovanje da je Allah stvoritelj i upravitelj i gospodar i obskrbitelj uz to ne bude još i činio ibadet i njega Allaha obožavao. Njemu robovao. Znači uz ovo vjerovanje moramo još i robovati. I mora se odreći svega onoga što se obožava i čemu se robuje mimo njega. Mimo njega Allaha uzvišenog. Zatim, kaže Muhammed rahmetullahi O ti kome se Allah smilovao islamom. Koga je Allah obasuo islamom. I koji zna da nema drugog Boga osim Allaha. Nemoj misliti ako kažeš ovo je istina. I ja ostavljam sve mimo Allaha. Ali neću da se suprotstavljam mušricima i neću ništa o njima da kažem. Nemoj misliti da ćeš sa tim ući u islam. Nemoj misliti da si još musliman. Još nisi musliman. Nego moraš ih mrziti i moraš mrziti one koji ih vole i moraš ih ružno o njima govoriti, jel tako? Moraš im biti neprijatelj kao što je rekao tvoj otac Ibrahim a.s. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budune min dunillah. Mi se odričimo vas i onoga što obožavate mimo Allaha. Keferna bikum. Kufru smo učinili u vas. Wa beda bejnena u bejnekum adavatu wal bagba'u ila jomil qiyama. I jasno je, očito je neprijateljstvo i mržnja između nas i vas sve dok ne budete vjerovali u jednu, jedinog Allaha. Dakle, ako čovjek povjeruje u Allaha i zna da je to istina, je tako? I kloni se širka, ali ništa ne osjeća prema mušicima. Od mržnje, neprijateljstva. Ili kaže ja neću ništa da imam sa njima, neću nikakve... Neću o njima da ružno govorim, je tako? ili da im se, da budem neprijatelj prema njima, nije još ušao u islam. Sve dok ne bude se odrekao širka i ne bude neprijatelj mušricima. Onima koji su, koji čine širk. Onima koji čine širk. Kaže Allah uzvišeni فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَى Ovaj ajet koji smo malo prije iz Bekara citirali. I ko učini kufru taguta, a povjeri u Allaha, on se uhvatio za najčvršće uže. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت poslali smo sve poslanike. Odnosno, poslali smo svakom umetu poslanika. Radi čega? En jabudullah. Da Allaha obožavaju, vočteni bud tagut i da se klone taguta. da se klone taguta. Dakle, samo da se Allahu i čini. E sad stavite na ovaj nizan one koji se ponose miroljubivom tradicijom i bosanskim merhametom. A, stavite sad na ovo one koji kažu mi Europi možemo da se pohvalimo i da joj ponudimo recept zajedničkog suživota i ne znam nija, praštanja, ljubavi, kakve se sve riječi tu potrebi. Stavite sad to na tas ovih Allahovi riječi i na kraju na tas ove setve. Pa ćete vidjeti koliki je rezultat. Volao je kulu, kad bi čovjek rekao, ja ću slijediti poslanika sallallahu alaihi ve sellem i poslanik sallallahu alaihi ve sellem je na istini. Ali neću da se suprotstavljam latu, koji je božanstvo, je tako, koji je kip, koji se obožavao ima Allaha, ni uza, isto tako. Neću ni njemu ništa da uradim. A to isto kip koji se obožavao ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Neću ništa tako isto da, da, da se suprotstavljam Ebu Džehlu i onima koji su sa njim. Nemam ja ništa s njima. Lem je sjeh islamu ne bi mu bio islam prihvaćen. Bilo ga Resul sallallahu alaihi sallam tako prihvatio. I uze od njega beju. Da je došao neko Resulu sallallahu alaihi i kaže ja vjerujem da si na istini. Jel tako? I ja ću te slijediti. I slušaj ću šta mi naređiš. Ali neće da se suprotstavljam obožavanju kipova. Neće da se suprotstavljam obožavanju kipova neće da se suprostavlja mušricima, Ebu Džehlu i njegovoj kompaniji. Bili taj islam bio prihvaćen? bi bio ispravan? I bili li Resul sallallahu alaihi stavio svoju ruku u njegovu? Ili da li bi mu dozvolio da on stavi svoju ruku u ruku Resula sallallahu alaihi Ili bi mu to bilo odbačeno? prihvaćen, Ne može do pola sam, Mora do kraja. Mora do kraja da se opredijeli. Mora do kraja da se opredijeli. I to je ono što mi non stop ponavljamo. Mi se moramo do kraja opredijeliti. Skroz opredijeljeni vi, A ne na sredini puta pa ni tamo Zatim kaže Rahmetullah Ali ko, šta znači kufr u taguta? Kako to, kak to da budeš kafir u taguta? Da ga se odrekneš odrekne se svega u što se vjeruje mimo Allaha. Od džina ljudi, drveća i kamenja, mrtvi i tako dalje. I da svjedočiš da su to kafir i da su u zabludi i da ih mrziš. Makar to bio tvoj babo ili bio tvoj brat. A što se tiče onoga ko kaže ja neću obožavati nikoga mimo Allaha ali neću se suprostaviti kaburovima i uvažavanjima kaburova, niti ću se suprotstaviti turbetima nad kaburovima, neću se ničemu tome suprostaviti, ovaj laže u svojim riječima la ilaha illallah. On je slago. Kad kaže la ilaha illallah, slago je. I on ne vjeruje u Allaha i on nije učinio kufr u taguta. Dakle, još uvijek nije učinio kufr u tagut. Zatim u sljedećoj fetvi stoji. Čovjek nije musliman dok ne upozna teuhid i dok ne bude dakle, dok ne spozna jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala i dok ne bude tako vjerovan i dok ne bude tako radio radio prema tog teuhidu znači ono što na ga obavezuje to vjerovanje u jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala. I dok ne bude vjerovao Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, u onome o čemu je on obavijestio i dok se ne bude Rasulu sallallahu alaihi wa sallam pokorio u onome što je on zabranio i onome što je on naredio i dok ne bude vjerovao u njega i ono sa čim je on došao. Dok sve to ne ispuni čovjek nije musliman. Ako kaže neću da bude neprijatelj mušricima. Ili, kaže ja sam njihov neprijatelj, ali oni nisu kafiri. Neće da ih protekvir. Ili kaže neću da se sukobim sa onima koji kažu la ilaha illallah, makar činili kufri širk. Neće da se protiv njih okreni. Protiv koga? Protiv onih koji govore la ilaha illallah, makar oni činili jasni kufri širk. Neće da se protiv njih okrene. I makar oni se suprostavljali i bili neprijatelji Allahove vjeri, ili kaže, neće da se suprostavljam turbetima koja se obožavaju, je tako? On nije musliman. Nego je on od onih za koje Allah subhanahu wa ta'ala rekao وَيَكُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ I kažu, mi vjerujemo u nešto, a ne vjerujemo u nešto. وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُ بِنَ ذَلِكَ سَبِيلًا I žele da nađu neki put između svega toga. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ti koji traže taj put i balansiraju, to su pravi kafir. To su pravi nevjernici. To su pravi nevjernici. نسمة تحبي لم تتقلبي شيء يسري في وجداني كما حملها بين الناس لكن أنتم شيء ثاني بسمة حبي لم تتقلبي شيء يسري في وجداني كما حملها بين الناس لكن أنتم شيء ثاني أنتم روحي والوجدان ومشاعر هزة الإنسان أنتم روحي والوجدان ومشاعر هزة الإنسان Dakle, ovo je, ovo dosta što smo pročitali, je očito i jasno. očito je jasno. Zato ja ne bi ovaj, se upuštao da ja sad neki svoj komentare nadovezuju i bojim se da će sad, ako budem šta komentarca, samo sve ovo povrkati. Zato nastavljamo za Allahovu pomoć čitati sljedeće poglavlje. Ono je dosta opširnije, nećemo ga uspjeti sve pročitati, ali ne smeta da, da počnemo i da čitamo do jasijskog ezana pa dok stigne. Sljedeće poglavlje govori šta je to tevhid. Šta je suština tevhida? Koji su ruknovi tevhida? Šta podrazumijeva taj tevhid i koje su vrste tevhida? I koje su vrste tevhida? Pa je prvi naslov, prvi naslov znači značenje šta znači ilah? Bog ili božanstvo, kako prevodi kod nas. Ilah. Riječ od koje je Dakle, uzvišeno Allahovo ime, Allah. Tako? Allah. Šta znači to ilah? I šta se mora znat o tom značenju? I koja su, šta je dijelo koje se mora raditi naspram tog značenja? Kako se ostvaruje tevhid? I kako se, dakle šta to znači ostavljanje širka, napuštanje širka i ostavljanje onih koji čine širk. U samom uvodu u ovo poglavlje autor naglašava svi su učenjaci složni, dakle izma. Suglasnost među svim islamskim svom islamskom ulemom. Od ehlu sunneta u svim vremenima i na svim mjestima. Da la ilaha illallah znači la ma'buda bi haq illallah. Šta je znači ovo oko čega se svi složili? Šta znači la ilaha illallah? Kod nas prevedeno nema drugog Boga osim Allaha. Šta to znači? Nema drugog Boga osim Allaha. Svi se slažu da to znači nema nikoga drugog ko se obožava istinski. Ko se obožava sa pravom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema nikoga drugog kome se ibadet istinski čini ko se obožava kome, ima pravo da mu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je značenje la ilaha illallah. Onaj koji prevodi, a ima kod nas ta pojava, la ilaha illallah, nema drugog stvoritelja mimo Allaha, pogrešno je prevod. Čovjek ako povjeruje da nema drugog stvoritelja mimo Allaha, je li postao time musliman? Nije. Nije. Mnogo ljudi posvjedoči. Kaže, ima neka sila koja je stvorila ovaj svijet, tako? Posvjedoči rububijet. I kaže, jes, Allah subhanahu wa ta'ala postoji. Vidiš, pogleda znakove okolo, okrene se. Zaista Allah subhanahu stvori ovaj svijet. Ali, pored toga ne čini ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Jel postao Nije. Zato je ispravno značenje ispravno značenje la ilaha illallah, nema nikoga ko zaslužuje i kome se treba, ko ima pravo i ko se obožava s pravom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer sama činjenica kad bi ostavili ovakav prijevod, nema drugog Boga mimo Allaha, znači nema drugog božanstva mimo Allaha, ona samo u sebi, znači ne daje nam to značenje koja, koje jest. Kako? Pa ima božanstava, ima Allaha, kako nema? Ljudi obožavaju svašta još. Je tako? Sve ono što se obožava, sve ono čemu se i ibadet čini je božanstvo ili nije? Jest. Ali je lažno božanstvo. I ibadet mu se čini lažno i bespravno, zulmen, nepravedno. Nepravedno mu se i ibadet čini. Zato je najveća nepravda i najveći zulum da se nekome drugom i bade čini. Da se na kaburovima kolju korbani. Da se prinosi žrtve nekome drugom. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se nekome drugom dove upućuju. Da se nekome drugom nadaš. Od nekog drugog strahuješ, priželjkuješ. To je najveća nepravda i zulum. I to što se obožava mimo Allaha je isto božanstvo, ali mu se ibadet čini nepravedno. A Allahu je, da se Allahu ibadet čini, to je pravedno. Jedino pravedno. Jedino pravedno i najveća pravda je da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. A najveća nepravda je da se uz Allaha ibadet čini još nekome. Jedina pravda i najveća pravda i najpravednija stvar je da se pokorava Allahu i da se Allahovi zakoni poštuju. A najveća nepravda je da se pokorava nekome drugom i da se nečiji drugi tuđi zakoni poštuju. Mimo Allahovog zakona. To je najveća nepravda. Svatate u Zato je značenje la nabude bi hak, nema božanstva s pravom pravo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Odavde svako mora znat šta znači riječ ilah, božanstvo, i šta znači riječ ibadet. Zašto mora znati? Šta znači ilah i šta znači ibadet? Zašto? Da bi znao šta znači la ilaha illa Allah, jel tako? I da bi znao Suština ove vjere, temelj, po čemu je on musliman, svatak. Jer ako ne znaš šta je božanstvo, šta je ilah, i usto ne zna šta je ibadet, on ne zna kako će ispuniti ovo la ila, nema drugog božanstva s pravom. Dakle, nema nikog drugog ko se obožava sa pravom. Jel tako? Nema ilaha, mimo Allaha ne zna šta je ilah. A ilah i ono što se obožava. A sad drugo, šta je to obožavanje? Šta je to ibadet? Šta je to robovanje? Ne zna šta je to. Može li ostvariti on šehadet? Ako ne zna šta je ilah i šta je robovanje. Ne može. Mora naučiti šta je ilah, šta je božanstvo, a onda mora naučiti šta je robovanje, šta je ibadet. Pa će onda ostvariti značenje ilaha illallah. Dakle, samo tako možeš poznati značenje šehadeta, šta on podrazumijeva taj šehadet, šta je obavezno, znači mora ići uz taj šehadet, šta kvari taj šehadet, jel tako, šta ga anulira, šta znači ova riječ, znači ova rečenica la ilaha Ovdje treba posebno napomenuti da se teuhid jednoća Allaha subhanahu wa ta'ala i vjerovanje u jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala mora ostvariti ilmen, znanjem i etikaden vjerovanjem, notkan, izgovorom, wa amelem i djelom. Mora se znati. Mora se vjerovati. Mora se reći i uraditi. tevhid. Dakle, jedinstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, jednoća Allaha subhanahu wa ta'ala mora kod nas se ostvariti kroz ubjeđenje u srcu, kroz naše riječi i kroz naša djela i moramo to sve sa znanjem raditi. Sa znanjem. Sa znanjem. Sve se to mora znati. Jer ako bi to uradio bez znanja, bi to bilo ispravno? Ne bi, zato što je znanje, poznavanje značenja, jel tako, la ilaha illallah, jedan od šartova ovog šehade, jel tako? A to će doći kasnije. Ovo je, dakle, znanje, čvrsto objeđenje, riječi i djela, sve da to potvrđuju, ovo je tačka, polazišna tačka. Prva polazišna tačka za ostvarenje postojanja ovog umeta. Ovaj umet je zamru, mrtav, zbog čega? Zbog ovih stvari. Ovo je prva tačka da se ostvari ovaj umet, postojanje ovog umeta. I ovo je jedini put koji će zaštititi muslimane od zasjeda kafirskih i njihovih planova. Nema drugog načina da se spasiš od kafira. Nema drugog načina da muslimani izađu iz ove situacije. Nema drugog načina da se zaštite od njihovih spletki i njihovih planova osim kroz znanje, poznavanje šehadeta i ostvarinje šehadeta u srcu, na jeziku i kroz djela. Nema drugog. Sva druga mudrovanja vode u zabludu. Sva druga mudrovanja koja možete čuti ovih dana, u smislu pa eto, znate, mi ipak živimo u kršćanskom okruženju ovdje, postoji opasnost. Oni su nas već kvali deset puta, poklaće nas. Svi ti izgovori su samo zabluda. To je samo obmanjivanje. Samo obmanjivanje. Znači sam sebe obmaneš i u zabludu odvedeš tim riječima. Kako izgovaranjem tih riječi dozvoliš sebi naginjanje, slobodu da izađeš iz okvira koji te, i granica koje je postavio Allah Da nagneš prema mušicima, da im kažeš ono što im paše i time izađeš izvjeri. A misliš da si njih prevario. Svatat, prošli put smo čitali tu. Da tako? Kad bi čovjek sve to, ali kaže mušnicima nešto što će im pasat, da tako? Bojeći se njihovih prijekora, jel tako i tako dalje, ili misleći da ih tako zavara, učini ridet, kakav? Kakav? Jezikom. Učini odmetništvo i otpadništvo, kakav? jezikom. Kako? Udovolji kafirima. Kaže nešto da bi oni bili zadovoljni. I rekli smo da to pravo ima samo mukrah. Onaj ko je prisiljen. Tako? Onaj ko je prisiljen. A definicija prisile je da mu bude šta? Zapriječeno životom, je tako? Da, da bude zlostavljan, da bude zlostavljan da zaprijeti, dakle da mu zaprijeti njegovom životu. To zlostavljanje. Dakle, to je mukra. Dobro. Jedino na ovaj način ovaj umet može izaći iz ovog gafleta, iz ove nemarnosti. Da bi preuzeli, dakle, da bi islamski umet preuzeo uzde iz ruku svojih neprijatelja i da bi poveo čovječanstvo, dakle, sav ovaj umet, umet Muhammeda je, sav ovaj umet koji mi treba da pozivamo, jel tako, da bi krenuli putem poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovaj ummet Allah subhanahu wa ta'ala je poslao da vode čovječanstvo, da budu predvodnici, ne da budu po je jel tako? Ne. Allah subhanahu wa ta'ala ovu vjeru da bude gornja, a ne da bude ravnopravna niti nešto drugo. Ne, sam da bude gornja. Svatak. Zato mi ne tražimo ravnopravnost. Od početka. Nek niko se ne, ne, ne umišlja da ćemo mi biti zadovoljni sa ravnopravnošću. Ne. Dok ne bude Allahova gornje. Sve dok ne bude Allahova, gornje. Šatar. Prema tome, ništa ovi, ova iskustva o suživotu i ravnopravnosti, to sve zaboravimo. Dakle, tam. Šta znači ilah? Rekli smo mora se znati šta je ilah. Šta je to božanstvo? Pa ćemo ovdje pročitati nekoliko fetvi o tome koji govori šta znači ilah, a zatim šta znači ibadet i na koji način se taj ibadet čini, šta je? Šta znači ilah? Kaže Muhammed ibn Abdul Wahab rahmetullahi alih, anna huwa al ma'bud. Znaj da je ilah ono što se obožava. Ono čemu se ibadet čini. To je ilah. To je božanstvo. Šta je božanstvo? Ono čemu se robuje. Čemu se izražava robovanje. šta je robovanje? Totalna podniznost i poslušnost i pokornost. Uz privrženost i ljubav. Jel tako? To je tefsir, tumačenje ove riječi ilah po konsenzusu svih učenjaka. Kogod robuje nečemu, uzeo ga za svog Boga, uzeo ga je za svoje božanstvo. Kogod nečemu robuje, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A sve je to batil, sve je to lažno, osim jednog božanstva, to je Allah subhanahu wa ta'ala jedini koji je daleko iznad svih onih koji se obožavaju mimo njega. U drugoj krci stoji Abdurrahman ibn Hasan, rahmetullahi alaih, rekao je Abdullah Kurtobi u svom tefsiru, la ilaha illallah, ej, što znači, la ma'buda illa nema ničega čemu se čini ibadet, čemu se treba činiti ibadet osim njega, Allaha uzvišenog. Rekao je za mahšari el ilah, to je od imena koja obuhvataju vrst, jel tako? Kao što kad kažeš čovjek, to obuhvata vrst, jednu čitavu vrstu. Kad kažeš čovjek ne odnosi se ni na ovoga, ni na onoga, ni na onoga, ali obuhvata i sve njih, jel tako? Tako je ilah, božanstvo. I kad se kaže božanstvo, misli se na sve što se obožava. Bilo to s pravom ili bez prava ali se onda počelo koristiti samo za božanstvo koje se obožava sa pravom, a to jest za Allaha uzvišenog. Svatak. U jezičkom značenju ilah je ono što se obožava, ali se danas koristi samo za ono što se obožava sa pravom, a to je Allah uzvišen. Ono u čemu se ibadet čini sa pravom, a to je Allah uzvišen. Ono u čemu se robuje sa pravom, a to je Allah uzvišen. Rekao je šehhul Islam, El ilah hu al ma'bud, el muta' Božanstvo to je ono čemu se robuje i čemu se izražava pokornost. Pa ilah to je u stvari ma'luh. Ilah, božanstvo ono što se obožava. A onaj koji se obožava, to je onaj koji ima pravo da bude obožavan, da mu se robi. I zbog toga što on ima pravo da mu se robuje, da mu se čini ibadet, jel tako, zbog njegovih uzvišenih svojstava, savršenih svojstava, zbog kojih, dakle, je nužno i mora biti on voljen, mahbub, jel tako, krajnjom ljubavlju, neograničenom ljubavlju i mora biti izražena njemu poniznost, krajnja poniznost. Zbog čega? Zbog njegovih savršenih i uzvišenih svojstava. Zbog toga je on onaj koji jedini ima pravo na ibadet i pokornost. Zašto drugi nemaju pravo na ibadet i pokornost? Zato što su manjkavi i nedostatni manjkavi i nedostatni. A Allah uzvišeni, on je savršen i bez nedostataka. Sva njegova svojstva su uzvišena i savršena. Zato samo on ima pravo da mu se robuje, da mu se čini i bade da bude se njemu ponizno i pokorno, da se voli iznad svega i da mu se bude ponizno do kraja. Samo on ima pravo. Niko drugi. Niko drugi. Jer svi ostali su stvorenje kao iti. Svi ostali, mimo Allaha, kojima bi ti izražavali ovo što, na što ima pravo samo Allah, su stvorenje kao iti. I njih je Allah stvorio kao i Zato su nedostatni, nemaju ova savršena svojstva i nemaju pravo na izražavanje pobožnosti i padata. Kaže, božanstvo je ono čemu srca teže, jel tako, ono što srca obožavaju, ljubavlju, poniznošću, pokornošću, strahuju od njega, njemu se nadaju, njemu se obraćaju u svojim tegobama, dozivaju ga u svojim brigama, oslanjaju se na njega u svojim tražeći korist. Svatate, na njega se oslanjaju u ostvarivanju svojih potreba. Od njega strahuju, njemu se nadaju, njega vole, njemu su ponizni, jel tako? Njemu pribjegavaju, smiruju se i umiruju kad se on spomene. Jel tako? Pri njegovom pomenu povrati im se smiraju. A tako? Odu brige. Što? Zato što se njemu nadaju. I nadaju da će uz njegovu pomoć izaći iz, tih, iz te krize ili tako nešto slično. A to ne zaslužuje niko takav odnos. Takav odnos. Oslanjanje u, u, u ostvarivanju svojih koristi i potreba. U svojim brigama vraćanje njemu, pribjegavanje njemu, ljubav apsolutna prema njemu, nada prema njemu, strah od njega i tako dalje, to ne zaslužuje niko i nikome to ne pripada osim Allahu uzvišen. Osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedino Allahu subhanahu wa ta'ala. I dozvolite mi još da pročitamo znači fetve koji se odnose na značenje šta je to ibadet. Ibadet je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala ispunjavanjem njegovih naređenja njegovih naređenja koja su došla na jezicima njegovih poslanika. To je I Ibadet je, kako kaže šeikul Islam je Rahmetullahi Ali, termin koji obuhvata sve ono što Allah voli i sa čim je zadovoljan. Tu je ibadet. Sve ono što Allah voli i sa čim je zadovoljan. Od riječi i dijela unutrašnjih i vanjskih. Od riječi, riječ su uvijek vanjske, jel tako? A dijela mogu biti unutrašnja i vanjska. Unutrašnja i vanjska. Unutrašnja koja? Oslonjanje. Nada ljubav, jel tako? Strah. Satat. Unutrašnja djela. Vanjska, namaz, post, zekat, džihad i tako dalje. Kaže imam Kajim, sve ovo kruži oko 15 pravila. Koji upotpunio, upotpunio je sve stupnjeve obudijete ko potpuni ovih 15 pravila, upotpunio sve stupnje u A objašnjavamo to kroz ili na taj način što je ibadet podijeljen na srce, jezik i udove, vanjske krakove, jel tako? Tijelo. Na tri stvari, jel tako? Na srce, jezik i tijelo. A propisi o ubudijetu njih ima pet. A to je vađib, mustehab, vađib što je obavezno, mustehab što je poželjno, haram što je zabranjeno, mekru isto tako da to je zabranjeno, nepoželjno i muba što je dozvoljeno. Nije ne naređeno, ne zabranjeno, dozvoljeno. Pet. Pet za srce, pet za jezik i pet za krakove, petnaest. Pet za udove, petnaest. To je tih petnaest temelja obudijeta. Jel' tako? Da srcem ono što je vađib, vjeruješ da je vađib i ispunjavaš. Jel' tako? Pa poslije toga da kažeš da je to vađib i poslije toga da ispuniš taj je vađib. Jel' tako? I sve ostalo. Haram što je haram, da ti je haram u srcu da, da si ubijeđen i da vjeruješ da je haram i zabranjen. tako? I da kažeš to i da to rukama ostaviš. Da ne radiš ono što je haram. Jel tako? Musteha, isto tako. Srce, jezik, udovi. Muba, srce, jezik, udovi. Haram. Šta smo još? Šta smo Mekruh. Dakle, pet puta tri petnaest. Jesu shvatili? To su stupnjevi obudijeti. I kaže Kurtovi, osnova ibadeta je poniznost i pokornost. Zovu se, znači, zovu se ibadat, ibadat, sva ta djela zovu se ibadat, kroz koja se izražava ta poniznost i pokornost. Zašto? Zato što ta djela podrazumijevaju, jel tako? I oni koji čine ta djela, šta? Oni se drže tih djela, čine ih ponizni pokorni, izvršavaju ih ponizno i pokorno al, kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto se djela zovu ibadet? Zato što se čine iz poniznosti i ponizno pred Allahom. I iz pokornosti i pokorno Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Kathir, rahmetullahi alaihi, ibadat u jeziku znači dole znači pokornost, poniznost. Kaže se put muabbed, wa gajru muabbed. Put koji je muabbed od ibada od ibada znači. Put koji je muabbed, šta to znači? Mozelel znači poravnat i učinjen poniznim i pokornim ukroćen. Je tako? Ukroćen, postavljen. Ukroćen i postavljen. Trasiran put. Zato je ovo tezellul poniznost, znači odakle vuče korijene, ta riječ. Zato u šerijatu ibadet je ono kroz što se ogleda potpuna ljubav i pokornost i strah i strah i kaže na kraju ovako i slično spominju značenje i badeta ostali učenja. Spomenuli smo Ibn Ketira, ovdje u Fetvi je spomenut Ibn Ketir Kurtobi, Ibn Qajim, Ibn Tejmije, rahmetullahi ali kako su rahmetullahi alihim džemijan, kako su oni definisali šta to znači ibadet? Šta to znači ibadet? أهوى أرضي والإسلام والقرآن وتنشد أحلى الألحان ولا فجر حل ضياء للأكوان ولا فجر حل ضياء للأكوان ولا فجر حل ضياء للأكوان ولا فجر حل ضياء Ne, to je u jeziku znači. Od toga je. U jeziku. A u šarijatu u šarijatu nemoj to da ostane tako. Da ispadne da ne. Ne je to put koji je trasiran. U, jeziku znači od te riječi abada i znači trasirati ili Međutim, u šerijatu, u šerijatu je značenje šta? To je sve ono što podrazumijeva ili skuplja u sebi potpunu ljubav i pokornost i strah. Ljubav, pokornost i strah. A tako? E to je. Ovi ostali spominju znači ljubav, poniznost ili da se ibadat zovu zato što se čini iz ljubavi, poniznosti, pokornosti i straha robovanje. Jednostavno robovanje. Znači prava riječ za ibadat je robovanje. A ako izbjegavamo prevod, kažemo ugodi I naviknemo se na taj termin i koristimo. Dalje, dakle, još samo jednu petru, odnosno dvije da pročitam vezano za, za značenje. Što znači to ibadet? Kaže uzvišeni, ona halaktul džinne vol da li abudun. Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da mi jabudun čine ibadet, da mi robuju. A šta znači da mi jabudun? da bi robuju juvahidun. Juvahidun znači da budu na tevhidu, da bi čine tevhid. Pa je značenje ibadata u stvari tevhid. Šta je značenje ibadata? To je u stvari tevhid. Allahu subhanahu wa ta'ala jednoća, odnosno jedinstvenost. U čemu? U pravu na robovanje, na Jedinstvenost u čemu? U pravu na robovanje i na ubudiju. Zašto? Zato što je rasprava kroz čitavu ljudsku istoriju, čitavo vrijeme, rasprava i sukob, između Allahovih vjerovjesnika i ljudi bio upravo učem U teuhidu. U tevhidu. Sada i ostavljanju širka. Nije bio problem mušicima. Da im je došao neko i rekao obavljajte hađ. Zašto? Zato što su oni već hađe obavljali. Kurejšije, jel tako? Da im je neko došao i rekao obavljajte hađ u Kurejšije. Pa oni bi rekli nema problema, mi to svakako obavljamo je jel tako? Tavafite oko Kjavi. A mi svakako tavafimo oko Kjavi. Dakle, nije to bio problem. Nego je problem teuhid i ostavljanje, ostavljanje širka. I to je bio spor između svih poslanika i njihovih naroda. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ Poslali smo svim narodima Rasula, vjerovjesnika, poslanika, da Allaha obožavaju i da se klone tagut. Kaže, ibadet ima nekoliko vrsta. Prvo, ibadet u vjerovanju, u ubjeđenju. A to je osnova svih ostalih ibadeta. Ono što kod nas kažu, važno je srce. Zaista jest važno i najvažniji. Da tako? Zašto? Zato što je taj ibadet u srcu, ubjeđenje u srcu, osnova svih ibadeta. ta tako? I oni dobro kažu, važno je srce i najvažniji, ali ne može biti samo. Jel Ne može ostati samo srce, nego mora i jezik, i ruke, i noge, i oči, i uši, sve to da potvrdi. Svašta se I to je osnova svih ibadeta. A to je da vjeruje da je on, Allah, gospoda, jedan, jedini. On stvara i naređuje. On, on jedini stvara i on jedini on naređi. Svatate ljudi. Kad se ovo povjeruje, neće niko od nas imati nikakvih problema poslije toga. Kad čuje za bilo koji rijetki propis, zašto? Odmah će se pokoriti, jer shvata šta? Da jedino on Allah stvara i da jedino on naređi. I ako je on naredio nešto, onda poslije toga nemam pogovor. Jer već prije duboko u srcu ubijeđen da on ima pravo, jedino on ima pravo da naređi. U njegovim rukama je i šteta. On nema nikakvog sudru. I neće se nikog kod njega moći zauzimati osim sa njegovom dozvolom. Niko se ne obožava sa pravom Nikome se ne čini ibadat sa pravom osim njemu Allahu uzvišen. To je da unutra vjeruje, u srcu. I slični i tome. Nije nabrojano sve. Još ima toga, ali to je otprilike, oko toga se, oko toga se govori. Zatim i ibadat riječima. Izgovorni ibadat. Ovo je i u uvjeđenja. Zatim ibadat kroz izgovaranje a to je da izgovara riječ, da izgovori riječ tevhida, da izgovori šehadet, jel tako? Zatim da vjeruje u to što izgovara. Kad bi neko vjerovao u šehadet, a ne bi ga izgovorio, time ne bi bio zaštićen njegov život. I njegova čast, njegova krv, njegov imetak. Vjeruje u srcu, ali neće da izgovori šehade. Ništa mu to neće koristiti. I taj koji vjeruje u srcu, a neće da izgovori to on je kao iblis. On je kao iblis. Kako? Pa iblis je vjerovao u srcu. Pa tako? U tevhid. I potvrđivao ga. I, jel tako, međutim nije htio da ispuni naređenja Allaha subhanahu wa ta'ala učev u seždi, da učini seždi. Pa je, pa to bio kup. A onaj koji izgovori šehadet, ali ne vjeruje u, srcu, nije ubijeđen u svom srcu u taj šehadet, on je zaštitio svoj imetak i svoj život. Je tako? Ali je njegov status kod Allaha da je on munafik. Licemir. Ovaj prvi ubijeđen je iznutra, ali neće da kaže. Pa je sa te strane kafir, zato što neće da posvjedoči. Ovaj drugi svjedoči, ali nije ubijeđen u srcu. Pa je on kod Allaha munafik. Licemir. Tako? Zato mora i ovo prvo, i da u srcu bude ubijeđen i da izgovori. I treće još i rukama i nogama i svim ostalim da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je činjenje stojanje pred Allahom na kijamu, činjenje rukua i sežde u namazu, post i obredi hađa i tako dalje. Sve je to od ibadeta vanjskih koji se čini djeluju Zatim ibadetim u imetku, izdvajanje zekijata i tako dalje. Dakle, ovo su sve znači vrste i tako koje kad bi nabrajali dugo bi trajalo. Ali ovo su znači neka od njih i oko tih i vadeta se sve vrti. Koji god bi i vadet spomenuli spao bi u jednu od ovih kategorija. Ili bi bio vezan za srce, unutra da bude ubijeđen, da voli, da mrzi, da se nada, da strahuje, ili bi bio vezan za jezik, da svjedoči, da kaže, da zikri, da izgovara. Ili bi bio vezan za, za krakove, odnosno za udove, za organe njegovog tijela, za organe njegovog tijela. I oko toga se sve, znači, sve je vezano za to. I to je taj ibadet. To je to, to je taj ubudijet koji se mora ispoljiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Allaha uzvišenog molim da vas obaspe obilatom nagradom i saborom i da vam poveća sabor i da vas nagradi za ovaj sabor koji ste pokazali večeras strpljivo slušajući. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji poznaju značenje šehadeta, koji ispunjavaju ono što ovaj šehadet podrazumijeva i koji ispunjavaju ono našto što ovaj šahadet obavezi. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od muvahida i da nas sačuva od širka. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ispuniti svoj islam, čiji će islam biti ispravan, koji će se odreći širka i mušrika i koji će pred Allaha subhanahu wa ta'ala doći čisti od širka, zbog čega će im Allah subhanahu wa ta'ala se smilovati u uvesti i grijehima oprostiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini da naši postupci budu ispravni. Molim ga subhanahu wa ta'ala da učini da naši postupci budu ispravni. Njemu uzvišenom se prepuštamo da nas vodi. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari ruš, da nam podari znanje, koje će nam biti korist. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas on vodi ispravnim putem u ovim mutnim vremenima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam ukaže na istinu i da snage da je slijedimo i da se za nju borimo. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam ukaže na ono što je laž i da nam da snage da se te laži klonimo i da se protiv nje borimo. Molim ga subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca, da ispuni naša srca hrabrošću i odlučnošću i neustrašivošću. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ispuni naša srca ljubavlju prema mu'minima i pravim vjernicima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ispuni naša srca mržnjom prema nevjernicima i prema kufru. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam odraži i omili dobra djela, da nas učini od onih koji će ustrajavati na dobrim djelima i na najboljim djelima preseliti. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti naše grijehe, da nam sramote sakrije, da nam dave reketa u našem ibadetu, našim porodicama i našim imecima. Prije nego što klanjamo jasno namaz, Ovdje pitanje, znači, prije nego što klanjamo jaciju namaz, da pokušamo odgovoriti na ova pitanja. Dakle, shvatili su iz ovoga, znači treba mi da javno ukažemo, pomenemo svakoga ko kaže riječi ili uradi dijela širka, to jest treba li to da prezirimo u sebi ili da javno kažemo toj osobi. Ko će mi odgovoriti od vas? Pročitali smo tamo onu fetvu i rekli, na kraju toga, prema mogućnosti. Pa je onaj koji pisao fetvu ostavio mogućnost da nećeš biti u situaciji i nećeš moći javno možda nekad reći. Je tako? Pa će u tom slučaju, slučaju šta? biti dovoljno da je Jel tako? Na najmanje je Jel tako? Znači ima ta mogućnost. Nije uvijek obaveza da tu kažeš javno. Međutim, mi smo slabi. I čim znamo za ovo, ako će nam se ismijat i narugat, mi kažemo ne možemo mi javno. Što fali? Nek ti se ruga, ti njega opomeni. Jel tako? Ako će nas podozrivo gledat, mi kažemo ne možemo, ne smijemo javno. Nije, to kaže, ne smije, kad nisi u mogućnosti javno, znači upustit ćete. Tako, probušit glavu. Ili nešto krupnije se desi. Šta Uglavnom danas još uvijek Danas još uvijek kod nas situacija da mi trebamo javno da upozoravamo na širki, javno na njega da ukazimo. Ako slučajno desi da imam malu kapljicu krvi na odjeći, da li u toj odjeći mogu obaviti namaz. Ako je mala kapica, znači neznatna se krvi, kao i sve, svih ostalih nečistoća, tako, tako smo učili, ako se sjećate, kad smo učili Kitabu Tahara, da male količine svih nečistoća bez razlike, da se tolerišu. Jel tako? Ako je zaista mala količina. Kvari abdest ne kvari, znači. to je ta mala količina, ne kvari. Općenito krvarenje ne kvari Općenito krvarenje ne kvari abdest. Već... Čak ako namjerno vratiš Krv, jes. Znači, u osnovi, u osnovi, rekli smo svih nečistoća. Krv je nekada nečista. Dem mesbuh, krv, hajde, hajba i nifasa je nečista i tako dalje. Zato ostavljamo znači ta nečista krv. Iako je nečista, znači ona je ona je malim količinama toleriše se kao i sve ostale nečistoće, kao mokraća, kao, kao, kao i sve ostalo. Je, krv koja bi bila čista, znači krv koja potekne iz rana kod čovjeka, ili ostane u ostacima mesa kad se već meso sjeće na sitne komade. Ta zaostala krv u ona nije nečisteća. Da li su za vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam bili poznati termini vađib, muba, haram, mekru, mustahab? U vrijeme poslanika sallallahu alaihi dakle, ovi termini su se sigurno koristili. Međutim, nisu se koristili kao pravni termin. Sad ulazimo u malo e, filozofiju neku, ali to je suština, znači, e, znači ovo je, kako se kaže, teoretska pretpostavka pravu, odnosno fikhu, pa tako. Zato ima usulul fik. Usulul fik, to je znači osnove fikha. Osnove fikha. Je tako? Pa su ovi termini koristili se sigurno u raznim značenja. I svako je kad koristi ovaj termin podrazumijevao nešto. Na što ovaj termin upućuje jezički. Pa vađib jezički upućuje na nešto što je obavezno, što se mora, što je, jel tako? Vađib. Jezibu. Jel tako? To znači mora se, jel tako? To obavezno je, Jel tako? To znači u jeziku i to je se koristilo. Međutim, učenjaci su poslije uspostavili ovaj termin kao pravni, kao fikski termin koji se tačno odnosi na određene propise. Uspostavili su ga kako? Kroz praksu. Često se ponavljao, ponavljao i na kraju su izdefinisali i rekli vađi je sve ono što je u tekstovima Kur'ana i hadisa naređeno, a nema ničega što bi moglo ukazati na to da se ne želi obaveznost toga. Nema nikakve usputne neke, jel tako? Što god, že god u Koranu dođe u imperativ, u, u smislu naređenja. Klanjajte namaz. Šta je u klanjajte? Naređenje, jel tako? Što god dođe te zekat, je tako? Što god dođe u, u, kontekstu naređenja, to je važno. Je tako? Učenjaci su poslije počeli koristiti termin vađib za takve stvari. Zašto? Zato što nemaš pravo da ih ostaviš. I ne samo u Koranu, nego i u hadisu. Kad dođe hadis i Resul sallallahu alaihi sallam naredi Jel tako? Najklasični primjer. Jel tako? Puštaj te brade. Jel tako? Naređenje. Skraćuj te naređenje. Brkva. <laughs> sad znači naređenje. Gdje god dođe, to je važiv sad. To je sad važiv, obaveza. Ali, učenjaci su tu nadjeli mu ime važiv. Svatad. A i da nisu, ništa ne bi mu falilo. Svako bi razumio da je to nare, naređeno. sad tako? Ali što su to onda učenjaci postavili tako pravilo? Radi lakšeg učenja. učenja, klasificiranja. Šta tako? Radi lakšeg učenja. Pa ti naučiš da se praktično sve to što je došlo u šerijatu, klasifikacije dijela, praktično mogu svesti na pet. Naređene, zabranjene, poželjne, nepoželjne i dozvoljene. Sada, I ti to naučiš i to ti posluži, olakša ti da poslije šta god dođe, aha, je li ovo sad strogo naređeno ili poželjno, je li ovo strogo zabranjeno i nepoželjno ili ovo dozvoljeno. I razvrstaš. Radi snalaži Samo radi lakšeg učenja. Ne. Evo Hanife, kod njega je sedam. Kod njega je sedam. On je dodao na ovo nepoželjno znači ovo poželjno još je dodao e, on na doda dodaje još farb. Farb je još očistija još znači potvrđenija naredba došla u nedvosmislenom tekstu i motivator sa ali što je u principu opet naređenje Sad, čak je i mustehab naređenje ono što je poželjno opet je naređenje samo što je došlo uz to naređenje opet nešto što ukazuje na to da da to nije baš stroga obaveza. Kao na primjer da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto naredio, a onda ga sahabi vidjeli da sam to nije ura, uradio. Kažu vidite to nije znači bila stroga naredba, je tako? Ili na kraju te naredbe kaže ako hoćete. Minjajte abdest kad jedete općije meso, meso sitne stoke, ako hoćete. Bilo je nije naređeno. Ali sad ovo na kraju kad je došlo, ako hoćete, stavilo je van snage, znači nije to sad stroga naredba. Sada, i sad da ne ulazimo u objašnjenje svakog pojedinačnog ovog termina, ali da znate da što učenjaci poslije uspostavili. I nije to došlo tekstom hadisa. Nigdje u Koranu ne stoji mi vama Imamo, djela su vam sva, nije, nigdje, nigdje u hadisu, ne, nego učenjaci rad lakšeg učenja i nalaženja u, propisima. Allah vam se A ima još. Zašto učenjaci navode, znači, e, kao što je Ibn Qajim i tako dalje, zašto navode i spominju hadise koji su da Hasan i tako dalje, zašto ih uopšte spominje? u svojim, zašto se spominju ti hadisi? Zato što nekada za određeno pitanje nema ni jednog sahih hadisa. Nema ni jednog hasen hadisa. Ima samo jedan slab hadis. Pa u tom slučaju preće da se spomene taj slab hadis i da se po njemu radi nego da radiš prema analogiji. Makar bio i slab hadis. Preće da se po njemu radi nego da radiš prema, prema svojoj pameti. Zato se spominju. Ili se nekad uz hadis hadise spominju i daje predaje, ili se spominju daje iz predaje u dijelima ili u objašnjavanju nekih stvari gdje se ne tiču direktno obaveza i propisa. Nego govore o na primjer nekim stvarima koji se ne tiču direktno propisa. Ne tiču se direktno propis u našem odnosu prema novotarima. Da li treba da im uporno govorimo i ukazujemo na neispravnost onoga što čine, pa makar to trajalo dugo ili samo da im kažemo pa ako hoće da prihvate. Dakle, mi u ovoj situaciji sad, mi smo rekli da, da je osnovna karakteristika naše dave, šta? Da se poštuje svaka faza te dave i da se ponašanje u svakoj fazi te dave prilagođava, jel tako? I mijenja. Pa sad u ovoj fazi dave ćemo se drugačije ponašati prema novotarima od neke kasnije fazi, inšal. Sad U ovoj fazi moramo ustrojavati na način Na upozoravanju. Nećemo samo jednom reći. Recimo stotinu puta ponavljaj, dokazuj, citiraj. I uglavnom ljudi poštuju dokaz. Poštuju dokaz neki kažu ja hoću crno na bijelo, a ti odmah moraš da znaš da to ima crno na bijelo. Šta? Ima, piše. Gdje piše? Piše u hadisu od Ajše radijallahu anha. Svako ko izmisli nešto u ovoj vjeri što nije od nje, bit će mu odbačeno, neće mu se prihvatiti. Jel tako? Pa naučiš fino taj hadis. Men amila amelan lejsa alehi emruna fahuva rad. I iscitiraš, prevedeš, vidiš, ima. Hoćeš Evo ti dokaz. Hoćeš još, ima Allah subhanahu kaže, em lahum šuraka, lahum min ad ma lam Zar oni imaju neke druge šuraka koji su sa Allahom partneri da im propisuju uvjeri ono što Allah nije dozvolio. Znači, što znači? Da niko uvjeri ne smije propisati ništa što Allah nije dozvolio. To Allah subhanahu kaže u Kur'anu. A onaj ko zanevjeruje u jednu riječ i u jednoj riječi Allaha tjera ulaž, on kao da je Allaha utjera ulaž u čitavom Kur'anu. Je tako? Ko jedan ajet porekne, izlazi izvjere kao da ne vjeri u čitavu knjigu. Je tako? Zašto? Zato što je Allah subhanahu savršen i čist od nedostataka. I nemoguće je da je on, Allah uzvišeni, bilo kakvu grešku učinio u Kur'anu. Jel tako? Pa ako mu pripišeš bilo kakvu grešku, kufr je učinjen. Molim Allah subhanahu da nas od toga Zato, znači svi oni koji izmišljaju uvjeri nove te propise nove i tako dalje, indirektno, znači nije direktno, nego indirektno optužuju poslanika sallallahu da nije dostavio poslanicu, da nije ispunio obavezu kojom ga Allah obavezu da nije dostavio objasnio ovu vjeru, nego da je ostalo tu nerazjašnjenih stvari, pa oni imaju potrebu da oni sad tu nadograđuju od sebe inovacije da pravi. Yes. A Allah subhanahu kaže da je ali ja vam lakum dinakum danas sam vašu vjeru usavrši i svoje blagodat prema vama upotpuni. I ova vjera je savršena. A to je, znači odnos prema novatarima kako? Upozoravati, upozoravati. Podučavati, podučavati. Pozivati, pozivati. Objašnjavati, objašnjavati. Ljudi će shvatiti. Jer ne treba se uvijek truditi znači da, da budeš baš ti taj koji će mu kazati. Jednom kaže ti dva put, pet puta, ako neće da prihvati od tebe, nek dođe neko drugi. Nek dođe neko treći. Nekad jedne te iste riječi ne zvuče isto. Nekad je situacija drugačija, nekad je čovjek pripremljen da sluša, nekad nije. Nekad je nasikiran, nekad ga uhvatio šeitan više, nekad se on oslobodi malo šeitan, pa prođe nešto do njegovog srca. Ali uglavnom, šta mi moramo ustrajavati? Jer to je jedini put. Šta ćemo ako ovi ljudi ne shvate? Mi moramo nešto činiti. Tako? Ne, mi moramo se boriti, boriti, boriti da oni to razume i prihvati. Razume i prihvati. Ili onda će sljedeća etapa. Tako. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uči. Allah vas nagradi. A sad se pripremite za obavljanje